Book 2 สี่สิบแปด 48 48. กิจกรรมระหว่างการพักร้อน Urlaubsaktivitäten Urlaubsaktivitäten. หาดทรายสะอาดไหม Ist der Strand sauber? Ist der Strand sauber? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Kann man dort baden? Kann man dort baden? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Kann man hier ein Boot leihen? Kann man hier ein Boot leihen? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Ich würde gern surfen. Ich würde gern surfen. ผมอยากดำน้ Ich würde gern tauchen. Ich würde gern tauchen. ำ ผมอยากเล่นสกีน้ Ich würde gern Wasserski fahren. Ich würde gern Wasserski fahren. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man ein Surfbrett mieten? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ Kann man Wasserskier mieten? Kann man Wasserskier mieten? ผมเพิ่งเริ่มหัด Ich bin erst Anfänger. Ich bin erst Anfänger. ผมพอเล่นได้ Ich bin mittelgut. Ich bin mittelgut. ผมเล่นได้ดีมาก Ich kenne mich damit schon aus. Ich kenne mich damit schon aus. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Wo ist der Skilift? Wo ist der Skilift? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Hast du den Skier dabei? Hast du den Skier dabei? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Hast du denn Skischuhe dabei? Hast du denn Skischuhe dabei?